Գերմանացի Դեյվիդ Մքալիստերը տարբեր տարիներին բազմաթիվ այցեր ունեցել է Հայաստան։ Դրանցից մեկի ժամանակ անգամ Ղափամայի Բաղադրատոմս է խնդրել հայերից։ Ուղիղ 5 տարի առաջ կրկին այստեղ Երևանում հայտարարում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Այսօր արդեն արդարացնում է, թե ինչու է Եվրամիությունը գազային պայմանագիր կնքում պատերազմի հանցագործ եւ բռնապետ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մարտահրավերը, որին բախվում ենք Եվրոպայում, այն է, որ ակնհայտ պատճառներով մենք ստիպված ենք արագորեն նվազեցնել գազի ներկրումները Ռուսաստանի Դաշնությունից, որովհետև մենք ուզում ենք նվազ կախյալ լինել ռուսական գազից եւ ուզում ենք ավելի քիչ վճարել, որովհետեւ եթե մենք գնենք էներգարեսուրսներ Ռուսաստանից, ապա անուղղակիորեն ֆինանսավորում ենք ագրեսիայի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։ Թե ինչ են ֆինանսավորում եվրոպացիները վճարելով Բաքվի ռեժիմին, եվրոպացի գործիչը Երևանում չմանրամասնեց, ինչպես 5 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր խոսում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի կարևորության մասին, մինչդեռ Ալիևը, որի հետ պայմանագիր են կնքել, նշում է ձևաչափի վաղճանի մասին։ Դեռ 5 տարի առաջ, 2017-ի մայիսի 25-ին Մքալիստերը կրկին Երևանում ասում էր. The status quo in Nagorno-Karabakh is unsustainable, but this conflict doesn't have a military solution. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստատուս քվոյի պահպանումն անընդունելի է, սակայն հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցությունների միջոցով միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն, ասում էր դիվանագետը: Մինչդեռ Ալիևն ամեն առիթով հայտարարում է, թե ի տարբերություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի իրեն հաջողվել է այսպես ասած լուծել հակամարտությունը։ Կա նաև Եվրոպական խորհրդարանի մայիսի կոշտ բանաձևը, որում տեղ է գտել նաև հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջը։ Այդ փաստաթուղթը մինչև հիմա խիստ բացասաբար է ընկալվում Բաքվում եւ վերջին այցի ժամանակ եվրոպացի պատվիրակներին այդ մասին ուղիղ են ասել։ Եվրախորհրդարանը ընդամենը վերջերս մի բանաձև է ընդունել, որտեղ մենք դատապարտել ենք այն շարունակական քաղաքականությունը, որով սրբվում եւ շղթվում է Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջը։ Սրանք շատ զգայուն խնդիրներ են, Մենք նկատել ենք, երբ Բաքվում էինք, որ սրան մտեցումը քննադատական էր, ինչի նաև հրապարակվեց։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Համաձայնագիրը, որը մենք ստորագրել ենք, մեծացնելու գազի մատակարարումները Ադրբեջանից Եվրամիություն թեմայով են, բայց այն հարցերը, որոնք դուք ընդգծեցիք, անդին են էներգետիկ համագործակցության դիրույթից եւ այստեղ մենք ունենք շատ տարբեր գոյություն ունեցող շրջանակներ եւ պետք է վստահեցնեմ, որ մենք շարունակելու ենք հաստատագրել բոլոր խնդիրները, որոնք մարդու իրավունքներին են վերաբերում եւ վերաբերում են այլ խնդիրներին Ադրբեջանում, ինչպես արել շարունակել ենք եւ ինչպես շարունակելու ենք անել նաեւ ապագայում։ Երևանյան հանդիպումները գերմանական արմատներով եվրոպացի քաղաքական գործչին թույլ են տվել ավելի լավ հասկանալ, թե ինչն է այս փուլում առավել շատ անհանգստացնում հայաստանցիներին։ Մքալիստերը հավատում է, որ Եվրամիության ներդրումը օգտակար կլինի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Հայ գործընկերների հետ քննարկումները շատ օգտակար էին, ավելի լավ հասկանալու այն մտահոգությունները, որ այս երկիրը ունի ներկա իրավիճակում անվտանգության մարդասիրական խնդիրների կապակցությամբ։ Շատ հստակ է, որ շարունակական խաղաղությունը կարող է ձեռք բերվել համակողմանի լուծումների արդյունքում։ Սրա համար իրական եւ անկեղծ ջանքեր են պահանջվում երկու կողմերից էլ։ Այս ջանքերը պետք է հիմնված լինեն քաղաքական կամքի վրա եւ հանձնառության վրա իրականացնելու այն համաձայնությունը ուսումնասիրությունները, որոնք ձեռք են բերվել մինչ օրս։ Եվրոպացի պատվիրակները հայկական կողմից տեսել են այդ պատրաստակամությունը, բայց նաև տեղյակ են, թե Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունների հաստատման համար ինչ է պահանջում թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Պնդում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ Բաքվի հետ հաշտության պայմանագրի մասին։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը նախապայման չի համարում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Թուրքիան ըստ էության մշտապես այս դիրքորոշմամբ է հանդես եկել, որը բնականաբար մեր համար երբևէ ընդունելի չի եղել եւ հայկական կողմը մշտապես արձանագրել է, որ կա նման խնդիր, արձանագրել է, որ Թուրքիայի հաճախ թուրքական կողմի հայտարարությունների եւ գործողությունների մեջ ցավոք կա բաժանում եւ իհարկե մեր խնդիրներից է այդ թվում նաև ամեն ինչ անել, որպիսի այդ տարանջատումը չլինի կամ առնվազն լինի նվազագույնը։ Այո, ես արձանագրում եմ, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը չի փոխվել եւ որևէ նախապայման այս գործընթացում անընդունելի է։ Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակությունը տարածաշրջանային խնդիրները Երևանում քննարկել է ոչ միայն բարձրաստիճան ղեկավարների, այլև ընդդիմադիր падգամավորների հետ։ Այդ նպատակով Աննա Գրիգորյանը եւ Արթուր Խաչատրյանը անգամ գնացել էին խորհրդարան։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում ընդունելով եվրոպացի հյուրերին կարևորել է Եվրամիության խորհրդարանի հետ սերտ համագործակցությունը եւ նշել, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ժողովրդավարական օրակարգ քաղաքի արդյունավետ իրականացման կարևորագույն գործընկերներից մեկն է։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր